Non, moi, ça me fait pas peur. Ça va être long, il, va avoir, il faudra de l'effort et tout ça, de l'effort physique et de l'endurance aussi. Kolektibo deitzen da desafio hori burutuko duen elbarrituetarik bat. Ogoita zortzi urte ditu eta arbonako gure naia egoitza berezituan ari da lanean, elbarritasun psikiko edo mentala duten ogoi eta irurogoi urte arteko beste bederatzi pertsonekin batera joanen da Parisera bizikletaz, bi emazte eta zortzi gizon izanen dira. Olagarroa elkarteak bultzatzen du proiektua, osasun psikiko edo mentala duten pertsonei kirola eta aisialdia eskaintzen die. Denek usaia dutela kirol zerbait egiteko, baina ez dakitela baitezpada elkar bizitza zer den esplikatu digu Jean Dominik Barberarena Olagarroako presidenteak. Denak usate diga, denak batzek ba gute zer den eta bortzatzia batzek ba gute, baina ez da gute erriak bizitzia, bizitzia. Ez da gute hamostegunez egarkilean partitzea, Nua hako maratuko diga elgarren artian. Gita guelana izanen da, hako madizten. Saski eskalada, muskulazioa, futbola, igeriketa edo beste proposatzen diete elkartean, ez denak trebe bizikleta gainean, Jean Dominik Barberarena. Eh, ez ikat reber, da hortako, amostetaik uh, antrenatzen gira, uh, gure bisikletek ilan, ez dugu no behar diten bezalakoak, baina antrenatzen gira, joan uh, egunean eh, uh, giten, uh, aurtin, aurtin, eta joan den igan dihuntan ziga atea, den zerra behitzen, baina gure ideia da, amostetaik uh, antrenatzia. Biziki motivatua dela errandigu tibok eta bururaino iristea espero duela. Oui, très motivé pour aller jusqu'à Paris, tout ça, que c'est un beau projet et tout ça. J'ai déjà l'habitude de faire du vélo avec mon père parce qu'on a déjà fait un projet ensemble avec les tentes, les sacs et tout ça. Agorrilaren amabostean abiatuko dira baionatik, ogoita marrean iristeko Parisera.